Endi bu din sizga do'stim amonat, amonatga qilmang aslo xiyonat. Islomda idora qilish. Ya'ni islom shariatida boshqaruv ishlari. Endi bu din sizga do'stim amonat, amonatga qilmang aslo xiyonat. Bismillahir rohmanir rohim. Ishni turli guruhlarga taqsimlash. Masalan, amir bilan birga uning atrofida 10 kishi birga ish yuritsa, bu juda munosibdir. Shunda amir ishni ularga taqsimlaydi. Har biriga amirning o'zi ish belgilab beradi. Amir o'zi bilan birga ish yuritadiganlar bilan qanday aloqada bo'lishini o'rgatadi. Ushbu guruhlarga alohida mas'ul bo'lgan shaxs ishda ularga yetakchi va nazoratchi bo'ladi. Ammo biror masjid mas'uli bilan uning yonida 60 tasi birga ishlasa, ish sal boshqacharoq bo'ladi. Ishlarni 60 turli qilib taqsimlash ularni har biriga munosib ishni topish uchun ularning sifatlarini o'rganish, so'ngra ularning har biriga ishlarini taqsimlab berish va masjid mas'ulining o'zi ushbu katta jamoaning har bir a'zosi o'z vazifasini yaxshi bajarishi uchun ularning ustida bosh bo'lib turishi juda qiyin masaladir. chunki bu insonning aqliy, jismoniy va ruhiy imkoniyatlari chegarasidan tashqarida bo'lgan narsalardir. Bunday holatda mas'ul birodarlarini ishchi guruhlariga taqsimlashi ma'quldir va har bir guruhga bir mas'ulni belgilaydi. So'ngra ishlarni mazkur guruhlarga taqsimlaydi. Demak, har bir ishchi guruhga yetakchi mas'ul tayinlash lozimdir. Mas'ullarga salohiyat berish Bu o'rinda mazkur yetakchilarni har biriga o'zlariga yuklatilgan ishlarni bajarishlari uchun zarur bo'lgan salohiyatlarni berish lozimdir. Masalan, Floniga jang guruhining yetakchiligi topshirilib, u jang ishlarining har biriga mas'ul bo'lganidan keyin unga o'zi bilan shu guruhda birga bo'ladigan birodarlarga buyurish salohiyati berilmasa, u bu vazifani bajara olmaydi. Agar bosh qo'mondon ushbu salohiyatni faqat o'zining qo'lida qoldirsa, unda guruhga tayinlangan fuloniy biror ish qila olmaydi va uning qo'l ostidagi guruh ham biror ishni bajara olmaydi. Demak, jang guruhidagi birodarlarga fuloniyga ularni boshqarish salohiyati berilganini va ularga Alloh subhanahu va taolo va uning payg'ambariga itoat bo'ladigan ishlarda unga itoat etishlari vojib bo'lishini tushuntirish lozim. nazoratchilik doirasini belgilash. Har bir yetakchi mas'ulning nazoratchilik doirasi muayyan sanoqdagi shaxslardan ortib ketishi yaxshi emas. Masalan, filoniy kishiga 100 kishini berib qo'yish va filoniy ularning hammasiga nazoratchilik qilishi bu aslo to'g'ri kelmaydi. balki ularning barchasini nazorat qilishga qodir bo'lishi uchun uning ixtiyoridagi kishilar sonini kamaytirish vojib. Agar ularning soni belgilanganidan ortib ketsa, yana taqsimotni qayta o'tkazish lozim bo'ladi. Masalan, agar biror ish faol ketayotgan kichik qishloqlarning birortasida imomi bilan 200 ta birodar bo'lsa, ularni yuqorida aytgan tartibda 5 yoki 6 ta ish guruhiga taqsimlash to'g'ri emas. balki ularni yashash o'rinlariga muvofiq 4 ta asosiy guruhga bo'lish munosibdir. Bunda har bir guruhda taxminan 50 tacha odam bo'ladi. Mazkur guruhlarning har biriga bitta birodar mas'ul qilinadi va unga ushbu mintaqada ularning ishlarini boshqarish uchun to'liq salohiyat beriladi. Bu birodar esa o'ziga berilgan kishilarni boshqa guruhlarga taqsimlaydi va bu guruhlarning har biriga bir birodarni yetakchi etib tayinlaydi. va unga mazkur kichik guruhni boshqarishga zarur bo'lgan barcha salohiyatni beradi. Bu qoida nazorat doirasini tartiblash bo'lib, nihoyatda muhim qoidadir. Bu qoidaga e'tiborsizlik qilish mas'ul o'zining itoatida bo'lgan kishilarni nazorat qila olmasligiga va ularning imkoniyatlaridan yetarli foydalana olmasligiga olib keladi. Oqibatda bu mas'ul faqat o'zi bilan birga bo'lgan, o'zi ularni nazorat qila oladigan 10 tagina odamdan foydalana oladi xolos. Qolgan birodarlar esa ishsiz qoladi. Ularning imkoniyatlaridan foydalanilmaydi va ular amal savobidan va amal barakasidan mahrum bo'ladilar. Demak, ushbu qoidani yaxshilab tushunib olsak, nima uchun ko'p imkoniyatlarimizdan ishlarimizda foydalana olmayotganimizni bilib olsak bo'ladi. Ish mas'uliyati bir kishida bo'lishi. har bir shaxs o'zining buyruqlarini va vazifalarini kimdan qabul qilib olishni bilishi juda muhim masaladir. Bir yoki bir necha shaxsni ikkita mas'uliga yuklab qo'ymaslik zarur. Chunki mazkur ikki shaxs bu kishilarni talashib tortishadi. Har bir mas'ul o'zining guruhidagi kishilargagina buyura oladi. Mas'ul vazifasi Ishlarni bajarish mas'ulning vazifasi emas, balki mas'ulning vazifasi guruhlarni ishlarni bajarish tarafga boshqarishdir. Agar biror birodar o'z ishiga e'tiborsizlik qilsa yoki boshqa ish bilan mashg'ul bo'lsa, bu bilan o'sha e'tiborsizlar zimmasiga yuklatilgan ish miqdorida yutqazish sodir bo'ladi. Agar 10 tadan bittasi e'tiborsiz qoldirilsa, demak 10% zarar bor deganidir. Ammo mas'ul o'zining idoraviy ishlarini tarqilsa, bunda zarar yana ham kattalashadi. Mas'ul vazifasi ishni rejalashtirish va tartibga solishdir. Haqiqatda biz bu ikki vazifa haqida tushuncha oldik. Yana uning ikki vazifasi yo'llanma berish va nazorat qilish qoldi. Bu ikkisi doimiy vazifadir. Bu yerda yana ba'zi ishlar borki, uni rejalashtirish, tartibga solish va ishchilarga uni qanday ijro qilishni o'rgatish, ularni bunga tartib qilish va ularni nazorat qilish lozim bo'ladi. Bu ham to'xtamaydigan doimiy vazifalardandir. Biz mas'ulning vazifasi haqida so'z yuritar ekanmiz, voqelikka qarash ham lozimdir. Ya'ni 10 ta birodarga bosh bo'lgan mas'ulni har qanday ishni o'zi bajarishidan va vazifalarni birodarlarga taqsimlashdan man qilish mumkin emas. 10 kishilik guruhni boshqarish mas'ulning barcha vaqtini olmaydi. Shunday ekan, mas'ul o'zining barcha idoraviy vazifalarini bajaradi va ba'zi vazifalarni bajarish uchun vaqti ham ortib qoladi. Yana ba'zi vazifalar bo'ladiki, mas'uldan boshqasi uni eplay olmaydi. Bunday holatda ba'zi mas'ullar o'zlarining idoraviy vazifalardan chalg'ib qolmaslik sharti bilan ba'zi ijroiy vazifalarni bajarishining zarari yo'q. Aksincha, ular ushbu vazifalarni bajarishga ham vaqtlarini tartiblab taqsimlaydilar. Shuningdek, markaz mas'uli o'ziga tobi bo'lgan joylar mas'ullarini boshqarish va nazorat qilish kabi idoraviy ishlarni bajarishi bilan bir qatorda markaz mas'uli sifatida o'zining ixtisosida bo'lmagan ba'zi ishlarni bajarishi ham mumkin. Masalan, bir mas'ul boshqa markaz mas'ulining o'ziga vojib bo'lgan biror ishni rejalashtirishda unga yordam beradigan kishiga muhtoj bo'lib qolganini ko'rsa, sezsa, unga yordam berishining zarari yo'q. Ammo bitta markaz mas'ulining 2 yoki 3 joy mas'ullariga vojib bo'lgan ishlar bilan shug'ullanib band bo'lib qolishi katta xatodir. Chunki bunday holatda u charchaydi va o'ziga xos bo'lgan barcha joylarni boshqarish, turli joylardagi mas'ullarga vazifalarni taqsimlash, ularni nazorat qilish va ularga ko'rsatmalar berib turish kabi vazifalarni bajara olmay qoladi va uning o'ziga xos bo'lgan vazifalar bajarilmasdan qolib ketadi. Bu esa to'g'ri emas. Biz markaz mas'uli o'zidan boshqasi puxta bajara olmaydigan yoki foydasi ko'pligi sababli undan ajr umid qilinadigan ba'zi ijroiy ishlarni qilishga qarshi emasmiz. Lekin o'zining xos vazifalarini bee'tibor tashlab qo'ymaslik sharti bilan albatta. E'tibor bering. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mu'minlarning amiri edi. Itoatida juda katta lashkar, davlat bor edi. Bu kishi katta musulmon davlatining umumiy rahbari sifatida o'z vazifalarini bajarar edi. Lashkar qo'mondonlari, voliylar, xazinadorlar va turli vazifa egalari qo'l ostida edi. Lekin bu kishi o'zining shaxsiy vazifalaridan tashqari mazkur ishlarni ham qattiq nazorat qilar edi. Shu vaqtning o'zida kun qattiq issiqligiga qaramasdan zakotga olingan tuyalar orasidan yo'qolib qolgan tuyani izlab chiqib ketar va uni topib Baytul Moliga olib kelar edi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning bunday jiddu jahd qilishlarini ko'rgan Usmon radhiyallohu anhu o'zingizdan keyin xalifa bo'ladigan kishilarni qiynab qo'yyapsiz der edi. Usmon radhiyallohu anhu kunlarning birida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ni zakotga olingan va so'ngra kasal bo'lib qolgan bir tuyani parvarish qilayotganini ko'rib qoladi va ey amirul mu'minin bu ishni sizning o'rningizda shu ishga tayinlangan qullar bajarsa bo'ladi-ku deb aytadi. Shunda Umar radhiyallohu anhu qaysi qul Umardan ham qulroq deb javob berdilar. Ya'ni qaysi qul Umarning o'zi ham qul-ku deganidir. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning himmatiga qarang. Bu kishi Amirul Mu'minin, bu kishining qo'l ostida yuzlab voliylar, yuzlab qo'mondonlar va Baytul Mol xazina bonlari bo'lishiga va bu ish o'ziga xos emasligiga qaramasdan kasal tuyani parvarishlab, undan so'ng oddiy tuproq ustida o'tirar edi. Balki bu ish uning qo'l ostidagi qumondonlarning va ulardan ham mansabi past bo'lgan kishilarning ham ishi emas edi. Bu zakot mollariga qarovchi bir oddiy qulning vazifasi edi. Lekin mana bunday oddiy ishlar Amirul Mu'minin bo'lmoq Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning fikridan chetda qolmas edi. Aksincha, bu ishlarning har biriga tegishli haqqini berar edi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning odati mana shunday edi. Ya'ni to kech kirguncha mana shunday ishlar bilan band bo'lar edi. Kech kirib, odamlar uyquga ketgach, bu kishi kechani ikki qismga ajratib olgan edi. bir qismida islom ummatiga biror xatar, tahdid yo'qmi yo'qmikan yoki ularga biror qiyinchilik yetmayaptimi yetmayaptimikan Mana bunday narsalardan ogoh bo'lish uchun xalq ahvolidan xabar olar edi. Kunlarning birida Umar radhiyallohu anhu Madinaning chekkasida yosh bolalari ochlikdan yig'lab turgan bir ayolning xabaridan xabardor bo'ladi. U ayol Allohga mu'minlarning amiri Umardan shikoyat qilar edi. Bu ayol mu'minlarning amrini tanimas va o'zining ahvolidan u kishining xabardor emasligini bilmasdan Alloh subhanahu va taolaga shikoyat qilar edi. Bu kampir Umar bizning ishimizga bosh bo'ldi va bizni unutdi deb shikoyat qilar edi. Umar radhiyallohu anhu bu shikoyatni eshitib, yonidagi bir hamrohi bilan Baytul Molga boradi-da, yog' va unni o'zi ko'tarib oladi. Shunda yonidagi hamrohi u kishining qo'lidan yog' va unni olib ko'tarmoqchi bo'lganida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu "Ey bechora, qiyomat kuni ham mening gunohimni ko'tara olasanmi?" deb marhamat qildi va o'zi bularni ko'tarib ayollarning huzuriga olib keldi va u kampirning bolalari uchun o'zi ovqat pishirib berdi. Ular ovqatni yeb to'yib uxlagach, mu'minlarning amiri Umar radhiyallohu anhu xotirjam bo'lib qaytdi. Chunki uning qo'l ostidagilardan bir oila endi xotirjam, qorni to'q holda uxlagan edi. Ha, bu Umar radhiyallohu anhu ning kechaning birinchi qismidagi amallari edi. Kechaning ikkinchi qismida esa Parvardigoriga tazarru bilan ibodat qilar edi. Shu o'rinda tabiiy savol tug'iladi. Amirul mu'minin bo'lmoq Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu qachon uxlaydi? Ha, Javobni bu kishining o'zidan eshiting. Umar radhiyallohu anhu yig'lab turib mana bunday der edi. Agar kunduzi uxlasam, xalqimning haqini zoya qilgan bo'laman. Agar kechasi uxlasam, Parvardigorimning haqini zoya qilgan bo'laman. Ha aziz birodarlar, 12 yil Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu mana shunday holatda xalifalik yillarini o'tkazdi. oddiy taom yer, oddiy libos kiyar, uxlaganida oyoq kiyimini yostiq o'rnida ishlatar, to xalq to'yib ovqat yeydigan bo'lmaguniga qadar to'yib ovqat yemas edi. Mana shunday mashaqqatli hayotdan keyin Parvardigorga yo'liqishga qattiq mushtoq bo'ldi va hajdan kelyotib shunday duo qildi. Ey Allohim, yoshim ulg'aydi, jismim zaiflashdi, qo'l ostimdagi xalq ko'paydi. meni o'zingga zoya qiluvchi va haddan oshuvchi qilmagan holatingda jonimni ol. Allohim, o'zingning yo'lingda meni shahid qil va payg'ambaring shahri Madinada jonimni ol. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning qalbidan chiqqan mana shu duolardan keyin unga shahidlik yetib keldi va bu kishini Badbah Majusiy ibn Lu'lu'a pichoqladi. Bu badbaxtga Alloh subhanahu va taolaning, farishtalarining va jamiki insonlarning la'nati bo'lsin. Umar radhiyallohu anhu joni uzilishdan oldin yig'ladilar va qaniydi bu dunyodan hech narsasiz, ya'ni sababi ham, gunohi ham bo'lmagan holatda vafot etsam deb orzu qildilar. Yig'lab turib o'zining o'g'liga mening chakkamni tuproqqa qo'y shoyat Alloh subhanahu va taolo meni o'zining rahmatiga olsa deb aytdilar. Umar radhiyallohu anhu ga Alloh subhanahu va taolaning cheksiz rahmatlari bo'lsin. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ga o'xshashini endi qiyomatga qadar topa olmasak kerak. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning xalifalik davrlarida Alloh subhanahu va taolo islom ummatiga ko'p g'alabalar berdi. Islomni oliy qildi. va u kishi sababli minglab butparastlar, otashparastlar va nasorolar hidoyatlandi, islom diniga kirishdi. Islom aziz bo'ldi, adolat joriy bo'ldi. Kufr va zulm mag'lub etildi. Hamda shayton va uning malaylari xoro zor bo'ldi. Shuncha ishlarga qaramasdan Umar radhiyallohu anhu o'zini bir katta ish qilgan deb bilmas edi va Huzayfa ibn Yamoni radhiyallohu anhu bilan xoli qolganida sekingina sendan Alloh subhanahu va taolo uchun so'rayman. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam senga meni munofiqlardan deb xabar bermaganmi deb so'rar edi. Ha, Umar radhiyallohu anhu ga yana bir bor Alloh subhanahu va taolaning cheksiz rahmatlari bo'lsin. 4-fasl. Yo'llantirish. Albatta, insonga belgilangan vazifani yetkazishdan tashqari ushbu vazifani bajarishga targ'ib qilishga, uni qanday bajarishni o'rgatishga, vazifasini qiyinchiliklarsiz a'lo darajada bajarishga yordam beradigan muhitni yaratib berishga va uning sharoiti, ahvoli va kayfiyatini rioya qilishga muhtojdir. Amal ruhi nimaligini bilasizmi? Amalning ruhi bu yo'llantirishdir. Bu ruhni amal jasadiga kirgizadigan shaxslar har bir o'rindagi mas'uldir. Yo'llantirishni faqat mas'ulgina bajara oladigan yagona vazifadir. gohida mas'ul ishni rejalashtirishni biror birodarga topshirishi, ikkinchi bir birodarga bu ishga munosib sharoit tayyorlashni, uchinchisiga ishning borishini kuzatishni topshirishi ham mumkin. Ammo har qanday holatda ham biror birodarga topshirishi mumkin bo'lmagan amal bu yo'llantirishdir. Agar yo'llantirish bo'lmasa hech qanday ish amalga oshmaydi. Agar yo'llantirish xato tarzda amalga oshirilsa, ijro ham xato bo'lib chiqadi. Yo'llantirish shunchalik muhim vazifaki, u faqat shaxslarning ijrosiga ta'sir qilibgina qolmasdan, balki ularning yurish-turishi, axloqi, qalbi va tushunchasiga ham ta'sir qiladi. Yo'llantirish insoniy nafsni shakllantirishda juda katta ta'sirga ega. Agar biz bu ishga e'tiborsizlik qilsak yoki bu ishda xato qilsak, vazifalar noto'g'ri ijro etilishidan tashqari, birodarlarning shaxsiyatida buzilish, o'zgarish paydo bo'lishi kabi nihoyatda xatarli natijalarga ro'para kelishimiz mumkin. Shuning uchun har bir mas'ulga ishni bajarish vaqtida yoki boshqa vaqtda birodarlari orasida bo'lgan asnoda o'zining so'zlari va ishlariga yaxshi e'tibor berishi vojib. mas'ul o'zining itoatidagilar bilan qiladigan muomalasini va umuman yurish turishini namuna me'yoriga, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning yo'llariga muvofiq qilishi vojib. o'zida bu borada qandaydir bir nuqsonni uchratib qolsa, birodarlarga mana shu narsa yomon ta'sir ko'rsatishidan oldin nafsini ushbu nuqsonni to'g'rilashga majbur qilishi kerak. Agar uning bu nuqsoni o'zining atrofidagi birodarlarga yomon ta'sir qilsa, paydo bo'lgan buzilishni tuzatish mumkin bo'lmay qolishi va bu kuchayib ketishi mumkin. Biz chiroyli yo'llantirishga bir misol keltiramiz va bu misoldan qimmatli saboq olish o'zingizga havola. Tarixiy misol shuki, Muaviya ibn Hakam as-Salami radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda bu kishi shunday deydilar: Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga namoz o'qiyotgan edim. Qavm orasida bir kishi aksa urdi. Men unga yarhamukalloh deb aytdim. Namozxonlar menga ko'zlar bilan qaray boshladilar. Men onam meni yo'qotib qo'ysin-a, nega menga qarayapsizlar dedim. Ular qo'llari bilan sonlarni ura boshladilar. Ular mening jim bo'lishimni xohlayotganlarini ko'rgach, ularga itoat qilmasdan yana so'zlamoqchi bo'ldim-u, ammo so'zlamadim. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam namoz o'qib bo'lgach, menga tanbeh bermadilar, meni urmadilar va haqorat ham qilmadilar. Balki namoz ichida odamlarning o'zaro so'zlashishlari nojoizdir. Namoz tasbih, takbir va Qur'ondan iboratdir deb aytdilar. Ota-ona Muhammadga fido bo'lsin. Men Muhammaddan oldin ham va Muhammaddan keyin ham undan yaxshiroq ta'lim beradigan biror muallimni ko'rmadim. Imom Muslim rivoyati. Mana Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ushbu sahobaga qanday to'g'ri yo'llanma berganligiga e'tibor qarating. Bu sahobaning Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tutgan yo'llaridan qanday darajada ta'sirlanganiga qarang. Hamma shunday bo'lishga intilish kerak, inshaalloh. kim o'zining birodarlarini tabliğ qilishda yoki umuman musulmonlarga tabliğ qilishda yoki biror musulmonga bilmaganini o'rgatishda nodonlik tufayli sodir bo'lgan xatoni tuzatishda ushbu yetuk uslubga ergashmayotgan bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sunnatiga darhol qaytsin. Zero Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni Alloh subhanahu va taolo go'zal tarbiya bilan tarbiyalagan edi. Faruq radhiyallohu anhu aytganidek, botilda daydib yurgandan ko'ra tezda haqqa qaytish yaxshidir. Yo'llantirish vositalari. Birinchi, vazifani aniq tushuntirib berish. Rejada belgilangan ishlar kimga yuklaniladigan bo'lsa, o'sha shaxsga yaxshilab tushuntirish lozim. vazifani yuklash bilan birga uni mukammal belgilab berish, boshqalar bilan aralashib ketmasligi, vazifa yuklanayotgan shaxs bu vazifaning ba'zisini tushunib, ba'zisini tushunmay qolmasligi uchun yaxshilab izohlash zarur. Bunday holat ko'p ro'y beradi. Uning sababi mas'ul ishlarni rejalashtirish, uni taqsimlash va shaxslarga yuklash bilan band bo'lib qoladi. va uning nazdida har bir vazifa va uning chegarasi boshqa vazifalar bilan bog'liqligi haqida juda ravshan fikr paydo bo'ladi. U o'zining birodarlarini ham bu fikrni yaxshi tushungan bo'lsa kerak deb o'ylaydi va ularga vazifalarni yuklayotgan vaqtda yaxshilab tushuntirib berishni unutadi. Natija esa xato bo'lib chiqadi. Mazkur vazifalarni qachon tugallash lozimligini tushuntirib berish ham zarur. vazifalarni tushuntirib belgilab berishning turli usullari mavjud. Masalan, vazifa yuklanadigan shaxs bilan bevosita uchrashish. Bu eng afzal usul. Chunki bu mas'ulga har bir ishni tushuntirib berish uchun munosib fursat beradi. Shuningdek, bu mas'ulda o'zi aytgan so'zlarni birodar qanchalik tushungani va vazifani bajarishga uning qanchalik tayyorligi haqida to'g'ri taassurot paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Mas'ulga vazifasini tushuntirish usullaridan yana biri maktubga zarur bo'lgan so'zlarni yozib jo'natishdir. Bu usulning e'tiborga molik tomoni shundaki, birodaringiz vaqti-vaqti bilan unutmaslik uchun ushbu maktubga murojaat qilib turadi. Telefon va muhobara orqali yetkazish ham bir usul. Ammo mana bu usullarning ba'zisida xavfsizlikka e'tibor berish lozim bo'lgan narsalar borligi hech kimga sir emas. Ikkinchi, ta'lim. Agar qandaydir vazifa biror birodarga yuklangan bo'lsa-yu, u birodar ushbu vazifani qanday bajarishni bilmasa yoki uning bilimi yetarli darajada bo'lmasa, vazifani unga yuklashning o'zigina kifoya qilmaydi albatta. balki bu birodarga bu vazifani qanday bajarishni o'rgatish hamda bu vazifaga uni tayyorlash lozim bo'ladi. Masalan, ishchiga biror jihoz stanokda ishlashga ruxsat berishdan oldin unga bu jihozni qanday ishlatish o'rgatiladi. Mas'ulning biror birodarning zakiyligiga va qandaydir ishni qila olishiga suyanib turib, o'zi bilmaydigan boshqa ishlarni bajarishni o'rgatmasdan va uni tayyorlamasdan talab etilishi keng tarqalgan xatolardan. Gohida ta'lim berish va tayyorlash nihoyatda oddiy bo'ladi va oz vaqtni o'z ichiga oladi. Ammo e'tiborsiz tashlab qo'yishdan katta buzg'unchiliklar, fasodlar kelib chiqadi. Mas'ul o'zi ish yuklagan shaxslarning ta'limi bilan shug'ullanishi shart emas, chunki gohida mas'ulning bunga toqati yetmaydi. Ya'ni mas'uliyat yuklatiladigan birodariga zarur ilm va yetarli tayyorgarlik olishi mumkin bo'lgan joyni ko'rsatish kifoya qiladi. Shoyat Avtomobil boshqarishni o'rgatadigan ma'had, ya'ni markaz yoki kompyuter va til o'rgatuvchi markazlar bunga yetarli misoldir. Ammo shunday ilmlar borki, mas'ulning o'zi uni o'rgatishi afzal hisoblanadi. Mashhur sahoba Abu Musa Ash'ariga Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu yozgan qozilik haqidagi vasiyatiga e'tibor qiling. Umar radhiyallohu anhu o'zining ushbu risolasida mana bunday deydi: Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Allohning bandasi mu'minlarning amiri Umar ibn Xattobdan Abdulloh ibn Qaysga. Senga Allohning salomi bo'lsin. Ammo ba'd. Albatta, qozilik farz ishdir va ergashiladigan sunnatdir. Senga ish topshirilganida yaxshilab tushunib ol. Chunki bajarilmaydigan o'rinda haqni so'zlashning foydasi yo'q. majlislarda, so'zlashishda va adolatingda odamlarni barobar qil. Ya'ni so'zlashib o'tirganingda odamlarning har biriga haqqini bergin va barchalariga adolatli hukm qil. Mana shunda obro'li mansabdor odamlar sening adolatsizligingdan foydalanishga intila olmaydi va zaif kishilar sening adolatingdan noumid bo'lmaydi. da'vo qilgan shaxsdan bayyina, ya'ni hujjat so'raladi. Va bu da'vo uning zarariga ishlatilganda, buni inkor qilgan shaxsdan qasam so'raladi. Musulmonlar o'rtasida sulh joiz, magaram haromni halol, halolni harom qiladigan sulh nojoiz. Sen bugun qattiq ijtihod, qattiq fikrlash va to'g'rilikni izlashdan keyin biror hukm chiqargan bo'lsang u, so'ngra senga asl haqiqat ma'lum bo'lib qolsa, bu seni mana shu haqiqatga ergashishdan qaytarmasin. Mana bu ma'lum bo'lib qolgan so'nggi haqiqat seni haqqa ergashishdan qaytarmasin. Chunki haq qadimdir va haqiqatga qaytish botilda daydib yurishdan yaxshidir. Qur'on va sunnatdan topilmagan va qalbingda ekkalanish paydo qilgan muammoda fahm va farosat va fiqh senda mustahkam bo'lsin. Qur'on va sunnatdagi unga o'xshash bo'lgan masoillarni bilgan va mana shu vaqtda ana o'sha masoillarga boshqalarni qiyos qil va uning Alloh subhanahu va taolaga eng yaqinini va haqqa o'xshashirog'ini tanlagin. Yo'q bo'lgan haqiqatni yoki bayyina hujjatni da'vogarga ma'lum bir muddatgacha yukla. Da'vogar agar hujjatni keltirsa, uning haqqini olib ber. agar keltira olmasa, hukmni uning zarariga hal qil. Bu esa shubhani yo'qotish va aniqlik uchun eng yaxshi yo'ldir. Musulmonlar bir-birlari uchun adolatli hisoblanadi. Magaram had uchun kaltaklangan yoki yolg'on guvohlik bergani ma'lum bo'lgan yoki do'stlik yo nasabda gumon qilinganlari bundan mustasno. Albatta, Alloh subhanahu va taolo sizlarning qalblaringizga egalik qiladi va hujjatlar va qasamlar bilan shubhalar daf etiladi. Sarosmaga tushish, sabrsizlik, janjallashib kelganlar oldida o'zini ozorlangan qilib ko'rsatish va husumatlashish vaqtida o'zini bilmaganga olishdan ehtiyot bo'l. Chunki haq o'rinlarda haq bilan turishlikka Alloh subhanahu va taolo eng katta ajr va chiroyli oqibat beradi. Kimning niyati to'g'ri bo'lsa va nafsiga qarshi yursa, Alloh subhanahu va taoloning o'zi u bilan odamlar o'rtasidagi narsaga kifoya qiladi. Kim odamlarga niyatining ziddini va o'zida yo'q bo'lgan xulqni ko'rsatsa, Allah subhanahu wa ta'ala bu ishni yaxshi biladi va uni rasvo qiladi. Vassalom. Demak, mas'ul şu narsalarga ham diqqat qilishi ki, ba'zi ta'limlar sanaklı daqiqalardagina amalga aşadı va ba'zi turlari bir necha hafta yoki ayga cho'ziladi va yana ba'zilari uzoq yillar davom etadi. Reja tuzilayotgan vaqtda bularning barçasına e'tiborga alış zarur. Tayyor turing yaqin qolgan hisobga Eshitgansiz qancha oyat rivoyat Endi bu din sizga do'stim amonat Amonatga qilmang aslo xiyonat Endi bu din sizga do'stim amonat Amonatga qilmang aslo xiyonat